Šlovė viešpačiui. Palenkime galvas drauge. Viešpatė Jėzu, kokia tai yra privilegija šį vakarą mums tėvė, kad galėjome susirinkti tokioje vietoje kaip ši ir pakviesti tave būti mūsų tarpe. Viešpatė dauguma iš mūsų, mes atsinešėme tave kartu savo sielose kaip individai, todėl tai nėra keista, kad dabar mes prašome tavęs būti šio susirinkimo dėmesio centre nes mes jau prašėme tavęs būti mūsų gyvenimų šeimininku. Todėl šį vakarą, kai mes čia susirinkome šioje vietoje, trokšdami, kad pats šeimininkas, mokytojas vėl paimtų savo į žodį, tai tu galėsi panaudoti tą savo paties dalį, dovaną, kuri yra patalpinta mano gyvenime, kad aš galėčiau pasitraukti į šalį, kad tu tuomet pats galėtumai mums pertikti savo mintis šiam vakarui, Mes laikome tai didelę garbę būti susirinkusiems tokioje vietoje, kurioje pats Dievas galės kalbėti mums. Aš meldžiu, kad tu padėtumėj kalbančiajam ir klausantiesiems, kad mes visi galėtume atidėti savo mąstymą į šalį, kad mes galėtume būti atgaivinti, apšviesti ir informuoti tavo kivaizdoje apie tai, ko mums reikia. Mes atėjome čia be jokios abejonės, žinodami, daugumą savo problemų, rūpešių, bet aš žinau, kad yra dar daugiau poreikių, apie kuriuos mes net nenutuokime. Kas žino, galbūt rytoj tuo pačiu metu vyras, čia stovintis, neteks žmonos arba vaiko, arba žmona gali netekti vyro, arba galime netekti motinos, tėvo, mes neturime nemenkiausio supratimo, kas mūsų laukia už 24 valandų nuo dabar, todėl kartais tu mums kalbi apie dabartį, su kuo mes turime problemas, kartais kalbi apie ateitį, įspėjai apie tai, su kuo susidursime, arba kalbė apie tuos dalykus, kurie yra išlikę praeityje, už kuriuos mes iš tiesų dar neatgailavome. Todėl ko mums bereikėtų šį vakarą, ar tai yra praeityje, dabartyje ar ateityje, kalbėk mums tokiu būdu, kokiu tik tu tai gali padaryti. Suteikite išmeldžių brangus Dievę, Jėzaus vardu. Amen. Ar tai nėra privilegija, kad galime melstis? Galime pažvelgti savo tėvą ir žinoti, kad jis yra toks rūpestingas. Jis žino visus mūsų poreikius, mūsų troškimus. Tai tiesiog garbė mums. Aš myliu jį. Atsiprašau, bet aš myliu jį. Jis nėra tiesiog žodžiai ar antrailis kažkoks dalykas. Aš myliu jį. Aš net nenorėčiau ryte prabusti, jo neturėdamas savyje. Ne, aš net nenorėčiau palikti šios bažnyčios, neturėdamas jos savyje. Efeziečiams ketvirtas skyrius, 11 eilutė. Šį vakarą norėčiau kalbėti tema apie tą pačią mintį tarnystę suteikianti augimą, antra dalis. Džiaugiamės, kad kiekvienas iš jūsų yra mūsų tarpe, svečiai iš Pietų Afrikos, iš Vašingtono, iš skirtingų vietų. Mes tiesiog tikimės, kad viešpats palamins mūsų susirinkimą kartu ir kalbės mums iš savo žodžio. Atidžiai įsiklausykite į tai, ką Paulius mums sako. Jis atidengia naujo valdymo santvarką naujajame testamente. Ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, ne tarnavimų, bet tarnavimo darbui. Tai yra Kristaus tarnavimas. Kristaus kūno, ne kūnų daugiskaita, bet vieno kūno ugdymui – tai yra mistinis kūnas, Kristaus kūno ugdymui. Ir šios pareigos mums bus reikalingos iki 1947-ųjų. Ne? 62-ųjų, 5-ųjų galbūt? Ne, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą. Tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, originalė Kristaus ūgio arba lygmens pilnatvės saiko. Taigi, jis yra tas ženklas matas ant sienos, kaip matuoklė. Trečiadienį Erikai buvo daroma operacija, aš ten buvau, laukiau laukiamajame jos ir visą tai, žinote, atėjo seselė, aš įėjau į kabinetą ir ten ant sienos buvo liniuotė vertikali sugraduota centimetrais ir coliais. Ir kai aš tik tai pamačiau, iš karto prisiminiau tą mintį, apie kurią mes kalbėjome. Vienintelis būdas, kaip tiksliai gali sužinoti savo ūgį, tai yra atsistoti priešai sieną nugarą prie tos liniuotės ir tada tu esi pamatuojamas. Uždedama yra knyga ar kitas daiktas ant tavo galvos paviršiaus ir taip pasakomas yra tavo tikslus ūgis. Taigi tavo ūgio tas taškas, riba, tai nėra sistema, pamokslautojas ar bažnyčia, tai yra pats Jėzus, tas ūgis, iki kurio mes turime užaukti. Taigi Paulius sako, iki Kristaus ūgio mes turime užaukti. Kristaus ūgio pilnatvės saiko. Perskaitykime vėl tą citatą iš pamokslo, tai kas bus. Mumis yra kažkas, kas kviečia. Kviečia gyventi. Mumis yra kažkas, kas mus kviečia daryti kas teisinga. Tuomet Dievas pakvies ką nors ant pakilos ar prie sakyklos, kuris pamokslaus absoliutinę tiesą. Kodėl? Matote, tai parodo jūs tuomet jei tu esi tikras Dievo vaikas, tu pradėsi kaltinti savo žmoną, o žmona pradės kaltinti savo vyrą ir... Ne. Tai kodėl mes taip darome? Tai nėra tikro Dievo vaiko ženklas. Tikras Dievo vaikas sako, pradedi prašyti Dievę, paimkit tai nuo manęs apipjaustik į mane nuo to. Patrauk šiuos dalykus nuo manęs. Kodėl? Tai yra reikalinga jūsų dangiškajam namui. Ką? Mano dangiškajam namui reikia pamokslavimo? Kaip taip gali būti? Žiūrėkite, jis nesako, kad tai yra reikalinga tiesiog jūsų žemiškajam gyvenimui pamokslavimas. Taip, bet taip pat ir dangiškajam namui tai yra reikalinga, nes jūsų dangiškasis namas pastoviai kontaktuoja su Dievo akivaizda ir siunčia jums kai ką, kas padeda jums atitikti žodį. Tai yra reikalinga jūsų dangiškajam namui, į kurį einate, kurio jis išėjo paruošti. Jūs turite būti tikra Kristaus žodžio nuotaka. Te viešpas pridės savo palaiminimus, galite sėstis. Aš niekados nesu matęs savo teofanijos. Aš niekados nespaudžiau jai rankos nežvelgiau ją į akis, tačiau mačiau prabėgomis ant gamtinės būtybės. Aš mačiau Dievo akivaizdą, kuri veikia mūsų gretose, jūs taipogi tai matėte. Tačiau, jeigu aš iš tiesų esu Dievo vaikas, atstovavimo dėka, aš turiu žodžio formos kūną kitame išmatavime. Šis kūnas yra antiek sujungtas su mano buvimo vieta, aplinkybėmis, kuriuose aš esu. Jeigu yra reikalinga mane pataisyti arba išjudinti, sulyginti, kad aš būčiau it sulygiuotas iš tinkamos dvasinės perspektyvos, tuomet Dievas leis Dievo vyrui Atkreipkite dėmesį, brolis Brankamas, kai jis tai pasako pamokslę, tai kas bus 1965-aisiais, tai yra vienas iš paskutinių pamokslų, jis yra įrašęs šimtus garsajošių, daugybė knygų yra atspausdinta. Brolis Brankamas lengvai galėjo pasakyti, Dievas paskatins kažką, kad jis tau duotų knygą ar garsajostę. Bet jis sako, toks yra Dievo protokolas, taisyklės, kad Dievas pakvies vyrą ant pakilos arba prie sakyklos, kad jis pamokslautų tiesą. Tuomet jis susieja tavo poreikio laike grandi su tuo, kad ji yra atspindima iš to šauksmo kvietimo amžinybėje. Atminkite, kokios yra aplinkybės, aš tai minėjau praėjusią savaitę, jis ten kalba apie kūdikį, kuris yra pastotos motinos iščiose kai motina jaučia norą, poreikį, faktiškai tai yra kūdikio kūnas, kuris yra formuojamas jos kūne. Ir jis paragrafe anksčiau mini, kad jis sakys savo vyrui, tėti, aš noriu ar būgzo, ar dar kažkokio kito maisto. Ir jis sako, taip yra todėl, kad tas kūnas yra formuojamas motinos kūne. Taigi yra kūnas kūne. Ir tas kūnas, esantis kūne, yra antiek sujungtas su motinos apetitu, kad jis faktiškai privers ją valgyti tokius dalykus, kurių ji galbūt visą gyvenimą nekentė. Tačiau staiga ji pradeda ilgėtis to, norėti to. Ir, o, rodos, jinai Jei bloga būtų pasidarę nuo atitinkamo maisto, ji net nebūtų galėjusi pagalvoti, kad galės valgyti atitinkamą maistą. Bet tas kitas kūnas, kuris yra formuojamas joje, jis yra antiek užvaldęs jos apetitą, jos troškimus, kad tas naujas kūnas, besiformuojantis joje, norės tų dalykų, kurių ji net nemėgo ir niekados nebūtų valgiusi. Garbė. O, garbė Dievui ir ji pradės to prašyti iš vyro. Aš noriu arbūzo, aš noriu rauginto agurkų ir taip toliau. Ir toliau brolis Brankamas sako, kad jie paskubomis lieks prie stalo, kad numalšintų tą norą tam, kad kūno formavimuisi nieko netrūktų. Jeigu mažas kūdikis, esantis motinos iššiose, turi tokią kontroliavimo jėgą, Jis kontroliuoja motinos kūną, apetitą, visus tuos kitus dalykus. Kaipgi tuomet yra su kūnu, kuri formuoja Dievo žodis? Jis yra kitame išmatavime, jis antiek stipriai takoja mūsų gyvenimus, jis skatina augimą, reguliuoja sielos brandumą, ar jis neturi dar daugiau jėgos virš mūsų troškimų, apetito Ar jis neprivers šio kūno tuomet? Galbūt jūsų kūnas, jame nėra, jo prigimtėje nėra atleidimo, bet ta šventosios dvasios jėga ir atgimimas iš aukšto jumise, jis turi tokį didelę galę, jis kontroliuoja jūsų apetitą, emocijas, troškimus ir jis priverčia šį kūną paklusti tai nemirtingai gyvybei, gyvenimui, kuris yra jūsų viduje. Ir Dievas faktiškai pakviečia vyrą, kai jūs tik turite poreikį, meldžiatės dėl kažko, Jūs matote šį poreikį štai tokio dydžio, tačiau Dievas jį mato štai tokį didžiulį. Ir Dievas pakviečia vyrą ant pakilos prie sakyklos ir jis išaiškina jums viską tokiu būdu, kad jums viskas atsiveria, atsidengia. Jūs sakote, o, aš žinojau, kad turiu poreikį, bet aš nesuvokiau, kad jis toks didelis iš tiesų. Žinote, kas tai yra? Tai yra ta sąjunga, susijungimas su kita puse dieviškąja, nes jūsų teofanija ilgisi jūsų. Genas, Dievo sėkla, nori, kad jūs gimtumėte į tą kūną. Tik iš trijų susideda tobulumas. Kai jūs atėjote į šią žemę, jūs turėjote sielą, dvasę ir kūną originalę mes nebūtume turėję žmogiškosios dvasios, ji būtų buvusi nereikalinga. Tačiau Dievas pradžioje, kai jis kūrė ištartų žodžiu, jis būtų sukūręs geną, sėklą, teofanį ir pašlovintą kūną, bet mes patekome į laiko ciklą. Ir kol mes esame jame, Dievas leido mums turėti sielą, dvasę ir kūną. Tačiau vieną dieną kūnas sugrįš į žemės dulkes, dvasia atsiskirs. Tačiau kas įvyks su siela? Siela sugrįž į namus, kurie yra sukurti pačio Dievo. Jie laukia mūsų jau dabar. Jie laukia mūsų, jie šaukia mus, traukia mus. Būtent dėl to brolis Brankamas sako, jūsų pašlovintas kūnas yra štai čia šį rytą pastate šiame. Jis bando jūs pakrauti, kaip baterija yra pakraunama. O kai jūs supratote, kad Dievo žodis yra realio maistas, jūs tai išgirdote iš savo teofanijos. Jūs dar nežinojote, kad jie turite, bet jūsų teofanija jūs jau šaukė. Kodėl? Nes kažkas buvo formuojama Ir prieš Teofanijai pasiekiant šią stadiją, kuomet jis susijungs su jūsų sėkla genu Sėkla turi pereiti per augimo stadijas, augimo, augimo, augimo. Ir ji pasiekia ką? Ji pasiekia tą ženklą Kristaus ūgio ant sienos. Ir tuomet tu ir Teofanija galės kartu susijungti. Sunku įsivaizduoti Teofaniją, žodžiu formuojamo kūną. Jis yra ten, jis yra daug realesnis nei šis kūnas esantis čia. Tačiau, nors jis ir yra tobulėjimo būsenoje, jis nėra tobulas ir užbaigtas be manęs, kol aš neižengsiu jį. Dievas sukūrė namą amžinybėje Tai yra Dievo statinys, pastatytas jo medžiagomis ir jis laiko jį dėl manęs, laukia, kol aš sugrįšiu iš laiko. O kodėl aš turėjau patekti į laiką? Aš turėjau gyti savo akių spalvą, plaukų spalvą, ūgį, svorį gyti turėjau. Aš turėjau pasireikšti laike, kas aš toks esu. Tačiau, kai viskas bus baigta, aš nebūsiu labiau išgelbėtų gale, nei buvau pradžioje aš nebūsiu didesnių Dievo sūnumi paėmimo metu nei pačioje pradžioje. Aš buvau lygiai toks pat jo mintise prieš pasaulį prasidedant. Vieną dalyką aš tikrai padariau, kaip jo minties išraiška žemėje. Aš leidau jam pasireikšti dar daugiau per savo pačio gyvenimą laike. Toks turėtų būti visų Dievo vaikų noras. Mūsų gyvenimai čia yra skirti tam, kad mes duotume jam galimybę pasireikšti per mus. Taigi tas dalykas pradeda formuotis mano viduje, jūsų viduje. Ir tai ne visuomet, rodos, pasiekia tą kažką, tą atitinkamą vietą, kurioje aš noriu būti, nes šis kūnas negali matyti ir suvokti, ko reikia iš tiesų. Tačiau Dievas ten turi kažką kitko napus, kas veiks mus, kas palies mus, trauks mus alkio, troškulio formoje iš kitos sferos, tai trauks mus, trauks ir trauks. Ir tu pradėsi melsti, šaukti ir Dievas pasiūs vyrą ant pakilos, kuris pasakys būtent tai, ko tau reikia, tam, kad tu padarytumėj sekantį žingsnį, kuris priartins tave prie teofanijos. Galiausiai, kai mes atgimstame, mūsų siela neauga kažkur dar toliau. Tu esi Dievo sūnus ar duktė, atgimęs iš Dievo kvapsnio. Tačiau savo gyvenime mes augame ir Dievas davė mums būdą, kuriuo mes augame. Tai yra, jis davė paštalus, pranašus, evangelistus, pastorius ir mokytojus. Jie yra prižiūrėtojai, Dievo sodo arba avių kokius juos Dievas padarė. Jie yra čia tam, kad suteiktų naudą kūnui, kad patarnautų kūnui, tais dalykais, kurių kūnui reikia. Jeigu kūnas turi tai, ko jam reikia, per sėkloje esančią gyvybės užuomasgą jis auks. Jūs praeitą savaitę su manimi sutikote, kad čia yra maistas jūsų sielai, čia yra vanduo, kurį galite gerti. Jūs sutikote praėjusią savaitę, kad šventoji dvasia gali veikti mūsų tarpe ir jūs sutikote, kad esate Dievo vaikas. Todėl dabar aš sakau jums, kad neįmanoma. Jeigu jūs maitinatės, esate palaistomas, bendraime su Dievu esate, neįmanoma, kad jūs sustabdysite augimą, neauksite, nebresite ir nebūsite toks, koks Dievas nori, kad jūs būtumėte. Tai neįmanoma. Aš nežiūriu į tai, kad tai yra neįmanoma man tokiu tapti. Aš žiūriu į tai tokiu būdu, kad man yra neįmanoma tokiu netapti. Jeigu Dievo dėsnis yra manyje, lygiai toks pats dėsnis kaip ir mažoje gilėje, arba kukurūzo sėkloje, arba gurko sėkloje, tai turi pasireikšti, užaukti. Tačiau, sekantis klausimas yra, kiek tai truks? Kiek tai laiko truks? Ar aš galiu šiek tiek nudžiūti, nukrypti į šalį? Ar mano augimas gali būti sulėtintas? Taip, gali, tačiau nesustabdytas. Dievo dėsnis yra neišvengiamai įtvirtintas sėkloje. Jis nėra pagrįstas tavimi, manimi, jis yra pagrįstas pačio Dievo dėsniu, jo paties dėsniu. Jis neleido nei vienai savo sėklai būti pripildytai visiško sunaikinimo charakteristika. To nėra sėkloje. Nėra net potencialo, kada nors būti atskirtų nuo Dievo akivaizdos. Tai neįmanoma. Bet ar jų augimas gali būti lėtas? Žinoma. Ar jie gali atšalti, tapti atsainus? Žinoma. Bet neišvengiamai jie sugrįž pas Dievą, nes jie yra tėvo atributai. Pažvelkime į 15 lūtę. Pažiūrėkime į tai apie augimą. Paulius sako, bet kalbėdami tiesą meilėje auktume. Taigi jie yra atsivertę, perkeisti, jų gyvenimai tapo naujais, Tačiau vien dėl to, kad jie tapo naujais kūriniais Jėzuje Kristuje, tai nereiškia, kad jie dvasiškai subrendo per vieną naktį. Tai nereiškia, kad jie subręs per penkis metus, dešimtį, dvidešimt metų priklausomai nuo to, kur jie yra pasodinti, ir priklausomai nuo dvasinių vitaminų kiekio, kurios Dievas duoda jų susirinkime, priklausomai nuo to, kaip žmonės pritaiko tai, ką išgirsta, yra daugybė faktorių, kurie lemia individo augimą. Tačiau su medžiu augalu irgi yra taip pat yra skirtingi faktoriai. Ir aš kaip jau minėjau, aš mėgstu augalus, turiu nedidelį sodą prie namų ir aš pasodinau vienodo dydžio japoniškus klevus. Jie buvo pasodinti, atskirti vienas nuo kito dešimties pėdų atstumu, jie buvo laistomi vienodai, trešiami vienodai vienodai, gavo lygiai tokį patį kiekį saulės šviesos, tačiau vienas ženkliai peraugo kitą. Tai neįtikėtina, jis daug greičiau auga. Ir aš turiu kitų augalų, su kuriais yra lygiai taip pat. Jie pasodinti vienodo dydžio, laišiau tokiu pačiu turiu vandens, prižiūrėjau lygiai taip pat, tiek pat saulės, tokiu pačiu metu. Tačiau matomai kažkas yra ten viduje tų medžių iš savo kilties jau jie yra kažkokie kitokie, jie auga daug greičiau nei kiti. Bet vien dėl to, kad kitas yra mažesnis, didesnysis negali pasakyti mažesniajam, tu nesi japoniškas klevas, nes tu nesi toks didelis kaip aš. Nesvarbu, kiek, kiek jis tenksis pūsti savo šakas ir sakyti, tu nesi japoniškas klevas, tas mažiukas atsisuks ir pasakys, dėja, aš esu japoniškas klevas mano žievė yra japoniško klevo, lapai, mano rušis yra japoniško klevo. Galbūt tu esi labiau pažengęs už mane, bet tu manęs neišstumsi, garantuoju štai ką. Žmogus tau gali sakyti, o tu atsilieki nuo manęs, galbūt tu geriau melskis už mane, nes nei tu, nei kitas manęs nesulaikys nuo aukso gatvių. Aš ten turiu namą, kurio mano vardas užrašytas, aš turiu Teofaniją ten, laukiančią manęs ir aš einu ten. Pažvelkite, į ką Paulius sutelkė jų dėmesį po to, kai jie tapo krikščionimis. Bet kalbėdami tiesą meilėje, auktume visame kame, auktume visame kame į jį. Pažvelkite į šį vaizdinį. Jie turi aukti visame kame į jį, visame kame. Dievas nenori tiesiog, kad jūs auktumėte Kristuje vien tik tai savo aprangos aspektų išorėje. Visame kame jis nori, kad jūs auktumėte. Dauguma žmonių pasiekia šį aprangos reikalavimą labai greitai jį išpildo, tačiau yra reikalingi metai, kad širdis tai suprastų ir pasiektų. Dauguma žmonių išauga į šį žinio šventumą po šešių mėnesių ar metų jie atrodo išlaiko tą šventumą išorėje, rodos, kad viskas tvarkoje, tačiau viduje jie gali tebekovoti su tą aprangą senojo žmogaus. Didinė apranga. Šlovė. Taigi jis sako, kalbėdami tiesą meilėje auktume visame kame. Ar tai reiškia ir jūsų būdą, charakterį, ar tai liečia jūsų netleidimą, visus dalykus. O jūs vis tylesni, be reakcijos. Krikščioniškasis augimas yra laipsniškas, laipsniškas. Dievas taip sutvėrė. Tai atitinka gamtos dėsnius. Sugrįžkime atgal į pirmojo ryto aušrą šioje gražioje vietoje, kurioje mes gyvename. Logosas nuleido šią planetą iš atitinkamos vietos stratosferoje. Jis nuleido ją žemyn atitinkamų milijonų šviesmečio atstumu ir kai ji pasiekė tą numatytą vietą, kurioje ji turėjo būti Saulės sistemoje, atitinkamą atstumą nuo Saulės nustatė, tuomet Logosas ją sustabdė ir laikė savo rankoje Taigi žemė te buvo sustingusios lavos gabalas. Ir ten ji kybo danguose, padengta ledu. Ji dar nėra Edeno grožyje. Todėl logosas pradeda ją sukti žemę. Ir jam tai darant, ledas pradeda tirpti nuo jos veido. Ir pranašas pasakė, aš matau šį vaizdinį paveikslą protę. Aš norėčiau, kad bažnyčia draugė su manimi atsistotų prie laiko baliustrados arba turėklų. Jis sako, aš matau tą nedidelę baltą šviesą išeinančią per tėvo duris ir jis suka šią žemę. Sesės, jūs tai įsivaizduojate. Mikrobangų krosnelė, jūs turite kepimo indą. Jis sukasi aplink ratu, kad karštis tolygiai pasiskirstytų. Tik taip galite pagaminti savo vakarienę, pusryčius ar pietus. Taigi Logosas suka tą ledą savo rankoje it dubenyje, ten kosmose. Ir jis sako, aš matau tai, kaip jis pradeda tas ledas tirpti ir yra išgraužiamas didysis kanjonas tų ledynų dėka. Aš žinau, tai nėra tai, ką mokslas sako, bet man nesvarbu, ką jis sako. Aš geriau tikėsiu tuo, ką brolis Brankamas apie tai pasakė. Šlovė. Taigi, kaip jis tai daro? Pamažu. Jūs esate susietas būtent su šiuo būdu, kaip žemė buvo sukurta. Jeigu Dievas būtų ištaręs žemę būčiai per akimirksnį, jis būtų turėjęs duoti jums atgaimimą iš aukšto tokiu pačiu būdu, bet tai truko jam tūkstančius metų, tai truko jam daugybę. Kiek tai truko, kol ši žemė buvo ištarta ir po to pasiekė savo numatytąją būseną. Kiek tai truko? Kiek laiko praėjo? Daugybė metų, amžiai, daugybė. Ir galiausiai jis pradeda išreikšti savo meilę žemės pusės link. Tuomet Logosas ištiesia savo ranką virš žemės ir perneša ją arčiau saulės. Panašiai kaip jis padarė su jumis. Kai jūs ten sėdėjote bare, arba baptistų bažnyčioje, arba netgi žinios bažnyčioje, net nežinojote, apie ką ta žinia iš vis yra. Ir staiga logosas pradėjo veikti jūsų širdį, jis pradėjo tirpdyti tą akmeninę tavoje širdį, visą žinio nuostatą. Ir kas įvyko? Tie ledynai netikėjimo pradėjo tirpti ir jie pradėjo formuoti dvasinę Kolorado upę. O, kodėl? Todėl, kad Dievas galėtų išpildyti savo tikslą. Ar jūs suvokėte, kai jis pradėjo ištarti, sakyti, tebūnie tai, te atsiranda anai. Atminkite, ši Biblija tai yra žemės knyga. Žemės vardas yra įrašytas šioje gyvenimo knygoje. Ieškokite kiek norite, Marso ten nerasite, Jupiterio, Neptūno nerasite Biblijoje. Žemės vardas yra įrašytas šioje gyvenimo knygoje, nes žemė yra vienas iš Dievo atributų ir ši knyga buvo pasiusta žmonėms gyvenantiems ant žemės. Žmonės manęs klausia, ar tiki, kad yra gyvybė kitose planetose? Aš sakau, na iš tiesų nežinau, tačiau žinau vieną, kai viskas bus baigta, karalius bus mūsų planetoje. Todėl, jeigu ir būtų gyvybė kitose planetose, jie pas mus ateis aplankyti mūsų, o ne mes jų. Šlovė. kiek metų, kiek tūkstančių metų tai truko. Pranašas pasakė, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę ir galbūt tai truko milijonus metų. Kaip tai vyko? Pamažu, pamažu. O kas, jeigu tai jam truko dešimtį tūkstančių metų, o jie atranda geologinius pėtsakus, jie mato tuos sluoksnius formavimus, vienas sluoksnio po kito, ir jie sako, mes matome laiko juostą, negali būti, kad tai vyko per šešias dienas, kaip Biblijoje pasakyta, mes niekada ir nesakėme, kad tai vyko per šešias dienas. O kas, jeigu tai jam truko ketvirtį milijono metų? kol žemė pasidarė tokia, kokia jis norėjo, kad ji būtų. Tuomet tos sėklos ten slipėjo iš ankstesnių civilizacijų žemėje ir jis pasakė, tebūnie šviesa. Tai neįvyko taip, kaip jūs įsivaizduojate protė, kad, o, puh, staiga viskas išaugo, pilnai išaugę klevai, ažolai, tropiniai visi augalai. Ten, glūdėjo tos sėklos žemėje. Ir kai jis pasakė, tebūnie šviesa, ten buvo tas rūkas ant žemės, jis nekūrė saulės, saulė jau egzistavo. Jis tiesiog ištarė įsakymą, kad šviesos saulės spinduliai apšviestų žemę ir išsklaidytų tamsą, ir kad pradėtų šildyti paviršių. Ir tai, ta šiluma ir šviesa pasiekė sėklą, kuri jau buvo žemėje. Neilgi nesuprantate, kodėl tai jums turi būti labai svarbu, nes tai yra jūsų gyvenimas, garbė Dievui. Ta sėkla jūsų viduje buvo iš ankstesnės civilizacijos anapus. Jūs netapote sėklą po gimimo iš aukšto, jūs buvote jau sėklą, dėl to galėjote gimti. Garbė Dievui. Įsivaizduojate, temperatūra dabar visur yra vienoda visame pasaulyje, nes žemė nėra pasvirusi. Rūkas pradeda kilti į viršų, tropinė aplinka visur. Ir štai augalėliai pradeda lysti į žemės paviršiaus. Galbūt tai truko dešimtmečius, amžius. Galbūt tūkstančiai metų praėjo. Tačiau vieną dieną ši utopija išsipildė. Žemė pasiekė pilnatvę. Kas žino, kiek tai laiko truko po to, kai Logosas pradėjo šį ciklą ir kol jis užsibaigė. Dievas nepatalpino žmogaus Adeno sodė tuomet, kai buvo tik tai sėklo žemėje, be augmenijos. Nebuvo taip, kad Adomas atsistojo, žiūri, nieko nėra. Žemė tik tai, kai Adomas atsirado ant žemės paviršiaus, ji jau buvo apauginta, apželdinta, tačiau kiek metų truko, kol visą tai užaugo. Dievas rašo savo Bibliją, atminkite. Tai yra gyvenimo knyga, kurios dėka išpirktųjų gyvenimo paslaptis bus atrasta. Taigi kaip jis tai išreiškia? Lietai, pamažu, sluoksnis po sluoksnio. Įsivaizduokime, kaip rūkas pradeda kilti nuo žemės paviršiaus, temperatūra padidėja ir drėgmė, kuri yra žemėje, dabar pradeda būti aktyvuojama saulės spindulių mažos eklelės pradeda įsprokti. Ir mažas ažuoliukas pražysta, ugliukas išlenda, klevas, palmė ir taip toliau. Galbūt praėjo 150 metų, 200, 300, 500, 1000, 2000 metų galbūt praėjo. Kol galiausiai viskas išauga, Dievas pažiūri ir sako, gražu, nuostabu. Dabar aš sukursiu aukščiausiąjį kūrinį. Kaip jis tai padarė? Pamažu, augalėlis po augalėlio, žolelė po žolelės. Jis jau galėjo pasakyti, tebūnie pilnai išaugę medžiai, tebūnie visa žemė žolė apaugusi būna. Kai aš gavau šventą dvasį, jis galėjo pasakyti, tebūnie pilnai subrendęs Dievo sūnus, aš nenoriu, kad jis turėtų tą kontroliuojančią valdingą natūrą bet vietoj to aš gimiau kaip kūdikis dvasinis. Čiulpintis žinduką. Nežiūrėkite į mane taip, jūs buvote tokie patys. Dėvėjau vystiklus dvasinėme Dievo vaikų lopšelėje daugybę savo gyvenimo metų. Mes tiesiog pakeičiame buteliukus iš baptistų į sėkmininkų buteliuką pakeičiamą, po to pakeičiame į žinios buteliuku. Tame nėra nieko blogo, nebent jeigu tau jau 40. Nes Paulius pasakė bažnyčiai hebrajams, trokškite nuo širdaus žodžio pieno, kad galėtumėte aukti ir kad nepasiliktumėte prie pieno, bet kad pereitumėte prie tvirto maisto mėsos. Taigi, tuomet Dievas, žiūrėkite, augimas yra laipsniškas. Pamažu, pamažu. Toks yra Dievo principas, kurį jis naudoja. Jis atidengia savo širdies apreiškimą, pradeda tai daryti Edeno sode, pamažu. Jis užrašė tai žvaigždėse, kai padarė ten tuos ženklus. Jis užrašė tai piramidėse, kai Enochas pastatė jas žemėje. Jei pažiūrėsite į piramides ir į Oriono juostą, jūs atrasite ten tas tris žvaigždės Oriono juostoje. Jie įleido robotą mažą į piramides prieš kelis metus ir kai jis užkilo į patį viršų tunelio, kur žmogus negali patekti, Vaizdas tiesiai sutelktas šimtų procentų į vidurinę Oriono juostos žvaigždę. O kas tai buvo? Jie pažvelgė žemynį žemę ir pamatė ten tas tris piramidės, kurios buvo išdėstytos taip, kad lygiuotos su tomis žvaigždėmis. Pirmoji ir antroji Biblijos sako tą patį, trečioji Biblija sako irgi tą patį. Tuomet ar šių visų trijų Biblijų pasireiškimas nekalbės apie vieną ir tą patį? O, bet mes taip skubame. Dieve, aš noriu kantrybės ir noriu jos taip pat. Dieve, aš noriu išaukti iki Kristaus pilnatvės saiko, noriu iki rytojaus, arba iki rytojaus vakaro, jeigu nebūsiu baisiai nusivylęs. O Dievas atsako, nurimki ir auki. Pažvelkite, išėjimo 23 skyrius 28 lūtė. Aš siūsiu pirma tavęs širšes, kad jos nuvytų nuo tavęs gyvus, kananiečius ir hetitus. Aš nenuvarysiu jų nuo tavo veido per vienerius metus, kad žemė netaptų dykumą ir nepadaugėtų laukinių žvėrių. Pamažu Pamažu. Kodėl ne? Dideliu mastu ir dar didesniu mastu ir dar didžiausiu mastu arba ekstremaliu mastu. Tai yra Dievo matas, kuriuo jie įgys Kanano žemę paims. Pamažu. Ar kas nors mato čia dienos šviesą, ar dar tamsoje esat? Pamažu juos išvarysiu iš krašto, kol tu kol tu išsiplėsi. Taigi jie bus išvaryti atitinkamai pagal jų augimą, pagal Izraelio augimą sąryšyje. Jūs kovojate su tuo dalyku, su kitu dalyku. Sakote, Dieve, kada aš išsilaisvinsiu? Auk. Kovos, išbandymai, sunkumai, su kuriais taip sunku susitvarkyti. Auk ir tau augant Dievas išvys vieną giminę gentį po kitos, vieną gyvą po kito, ir tau augant Dievas padarys vietos tau, išvys juos garbė, neužteks vietos gyvams ir man kartu. Dievas laukia, kol aš išauksiu, padidėsiu ir išvysiu juos. Pažvelkite, kaip tai yra sutapatinta, sinchronizuota originaliai yra pamažu ir pamažu. Tai kabutėse du pamažumai lygu dvasinis augimas. Pamažu ir pamažu juos išvarysiu iš krašto, kol tu išsiplėsi ir užvaldysi žemę. Taigi priešų išėjimas yra susijęs su jų augimo laiku. kada mirtis, paskutinis priešas, bus išvytas iš mano žemės, kuomet aš išauksiu iki tokios ribos Dieve. Ir jūs taip pat išauksite Dieve iki tokios ribos, kad mes faktiškai pateksime į paėmimą ir tuomet pati mirtis nebeteks galios mūsų lastelėms, mūsų akims, žiliems plaukams. Visiškai. Kodėl? Nes mes augame ir augame. Cigaretės mūsų nebeveikia, alkoholis ir kitkas ir dar kažkas. Ir Dievas sako, mano numatytų laiku, paskutinis priešas bus sunaikintas, mirtis bus sunaikinta. Dievas žino, ką jis daro. Jis ketina palikti tuos svetimtaučius žemėje tam, kad nepadaugėtų laukinių žvėrių. Taipogi, jis juos paliks ten tam, kad būtų sukelti išbandymai Izraeliui. Jeigu jie iš karto įsikeltų, visi hetitai, gyvai, amonitai, filistinai, jeigu visi būtų išviti, nieko daugiau nebūtų, tik einantieji į bažnyčią. Geriau pamaščius būtų buvę dar blogiau, nes būtų kilęs vidinis chaosas. Garbė Dievui. Bet Dievas pasakė, ne, aš paliksiu kai kuriuos iš jų, jums augant, jūs įrodysite man save, tuomet aš išvysiu juos. Ir kai tu faktiškai prieini prie tokio taško, kai nuodėmė tave apvaldo ir tu sakai, aš niekados nenugalėsiu jos. Tačiau žiūrėk, ateina momentas ir tu sakai, žinai ką, tai manęs daugiau nebevargina. tai ženklas, kad tu išaugai. Mano mama sakydavo man, kai pasidarydavau visą žinių, bernelį, nebetelpi į kelnes. Būtent dėl to viešpas man pasakys, tu daraisi per didelis šitam savo kūnui. Tu turi jį išaukti, peraukti. Tavo siela taip didėja, stiprėja, plečiasi, tu atrodai panašesnis į mane, atrodo kaip žodis, tu jau išaugai iš šito seno kūno. Garbė, kadangi žmogiškos prigimties sugėdimas tebe buvo išrinktuosiuose, Dievas neišvijo visų svetimtaučių ir nepasakė, vaikai, kelkitės į kraštą, ten viskas, ko jums reikia yra. Dievas pasakė, ne, aš tai suderinsiu su jūsų augimu, jūs augat, aš juos išvarysiu, jūs augat, aš išvarau. Kai kuriuos iš jų aš pastatysiu tiesiai priešais jūs, kad jūs galėtumėte pasakyti man, kad mylite mane labiau nei jų kelius. Aš leisiu jums gerai į juos įsižiūrėti ir pamatyti, kaip jie rengiasi, kaip jie elgiasi. Ir tuomet jūs galėsite pasakyti man, padaryti savo pasirinkimą, būdami šioje žemėje, ar norėsite rengtis kaip gyvai, ar kaip dievo sūnus ar dukteris. Ir jums, augant, kai jūs išauksite, išmoksite šią pamoką, aš išvysiu tuos priešus. Ar tai nekeista, draugai? Dalykai, kai kurie jūsų gyvenimuose jūs žiūrite juos ir sakote, jie manęs daugiau nebevargina, tas manęs nebevargina. Dėkokite Dievui, nes jis tai išvijo iš jūsų gyvenimo, tai parodo, kad jūs išaugote. Kaip vyksta tas augimas, tai yra laipsniškas, pamažu, pamažu. Pažvelkite, kaip Dievas sako, sąlygą iškelia, pamažu juos išvarysiu iš krašto, kol tu išsiplėsi ir užvaldysi žemę. Pakartoto įstatymo 7.22. Jis išvys šitas tautas iš tavo akivaizdos vieną po kitos, originalė pamažu ir pamažu. Kodėl nedideliu mastu? Kodėl visko nepadaryti sėkiu viešpatė, juk mes ir taip apgalėtinojo būsenoje. Todėl, jeigu jis išvarys tautas pamažu, tai reiškia, kad aš auksiu pamažu. Nes jeigu aš aukčiau dideliu mastu, o jis išvarinės jas pamažu tik tai, tai netitiktų lygybės. Aš turėčiau aukti greičiau, negu tikiu. Taigi, jeigu jis išvarinėja pamažu, tai reiškia, kad aš turiu aukti pamažu. Aš gausiu prieškimą galbūt šį vakarą, rytoj ryte, trečiadienio vakare, paauksiu dar daugiau, auksiu, auksiu, auksiu, auksiu ir galiausiai pasakysiu, šlovė viešpačiui, o prieš kelis metus tai mane kankino, kur tas velnės dingo, Dievas išvijo velnę, kur jis dingo, o šlovė viešpačiui, tuomet aš auksiu toliau, toliau, tapsiu dideliu berniuku, atsisakysiu vis tiklų, žinduko ir būsiu ir elgsiuosi kaip suaugęs vyras. Aš tiesiog laukiu, kad jūs pasivytumėte mane. Nagi, Aš neturiu troškimo eiti į dangų vienas. Aš neturiu tokio troškimo būti vieninteliu pamokslautojų žinioje, kuris yra teisus. Aš neturiu tokio troškimo, kad mūsų Happy Valley bažnyčia būtų vienintelė bažnyčia žinioje, teisingiausia, tiksliausia. Aš nenoriu gyventi tokiame dideliame mieste tik su jumis kartu. Nagi, vaikai. Atkreipkite dėmesį, tu negalėsi jų sunaikinti iš karto sikiu originalė, kad neatsirastų daug laukinių žvėrių prieš tave. Taigi augimas yra laipsniškas. Pažvelkime į antrąjį patraukimą augimo. Augimas yra pastovus. Taigi, iš tiesų, pavasarį vasarą, rudenį, žiemą, ypatingai kai mes turime visus keturis sezonus, yra taip akivaizdu, kad viskas auga. Tačiau visgi, dauguma iš mūsų galvojame, kad žiemą labai mažai augimo te vyksta gamtoje. Tačiau tai yra netiesa. Iš tiesų, jau ir mūsų gražiuose Apalačio kalnuose medžių lapai pradėjo geltonuoti, dauguma jau krenta, riešutmedžių, visų kitų medžių. Žinoma, vienas iš paskutinių medžių tai yra Bretvardo kriaušės, toliau ažuolai įvairių tipų ir taip toliau. Tačiau rodos, kad niekas nevyksta tuose medžiuose. Kai žvelgi į tuos medžius ant kalnų šlaitų, kai vyksti pro Ašvilį ar Šiaurės Karolina, rodos, niekas nevyksta tuose medžiuose. Deja, vyksta, tačiau tai vyksta ne ten, kur tu gali matyti. Matote, geras žmogus, jis labai dažnai yra tokioje savo gyvenimo būsenoje, kuomet jo augimas yra nematomas kitiems, nes tuo metu jis nėra lapų auginimo ar vaisių auginimo metu, jis yra lapų numetimo periode, kai jis turi didelį žiemos laikotarpio išbandymą. Viskas yra po žeme. Ten viskas vyksta, tačiau, rodos, niekas ten nevyksta. Visuomet auga, tačiau ne visuomet tai parodo. Dabar turėkite tai omenyje. Visuomet auga, tačiau ne visuomet tai parodo. Kad įsitikinčiau, aš apsilankiau skirtingose internetiniuose puslapiuose, kuriuose medžiai yra tyrinėjami. Ir ten surado informaciją, kad medžių dalys esančios virš žemės paviršiaus žiemos metu neauga, tačiau šaknys tebe auga per visą žiemą yra atitinkami lapus numetantis medžiai, kuriuos mes turime. Jų šaknis žiemą auga geriausiai. Ar suvokėte, yra medžiai, kurių šaknys auga visiškai skirtingai, skirtingų laikotarpių metu. Mokslininkai ištyrė šakas, lapus, vaisius, riešutus, uogas, tačiau šaknys yra pačios sudėtingiausios mokslui kadangi jie negali ten nusileisti, patekti, kur šaknis yra. Taigi, jeigu jie negali to pamatyti, jie to nesupranta. Tai man primena kai kurios iš mūsų žinios mokslininkus. Jeigu mes negalime to pamatyti, pajausti, tuomet tai nieko nereiškia, niekas nevyksta. Deja, vyksta. Augimas vyksta. Jis yra laipsniškas, pastovus ir augimas kartais yra nematomas fiziniams akims. Ir būtent čia dauguma žmonių nusivilia, nes jie žiūri į savo gyvenimą ir sako, o viešpatė, niekas nevyksta, aš turiu tiek išbandymų savo gyvenime, išbandymas čia, kitur, Rodos jie eina atgal. Ar suvokite, kas vyksta? Vėjai pučia, bando išjudinti tuos medžius žiemą. Lapų nebėra. Rodos niekas nesupranta tavęs. Niekas nesuvokia, per ką tu eini. Tačiau kas vyksta tuo pačiu metu? Tavo šaknys auga žiemos atšiaurume, nes sultis gyvybė nusileido į šaknis, kadangi kitaip jos žūtų. Ir ten apačioje vyksta prabudimas, tavo augimas gilėja Kristuje visą laiką. Ar kas nors iš jūsų be manęs kada nors esate jautęsis, kad esate iš vis neišgelbėtas? Iš tiesų, kai kurie iš jūsų. Nagi, nagi. Arba, kad Dievas girdi visų kitų maldas išskyrus jūsų. Arba pradedat melstis, dangus užvertas, jūs išspirė lauk, jūs ne tai, kad nesunus, bet net neįvaikintas. Ar kada nors esate taip jautėsis, Tačiau suprantate, kad visa tai yra melas, visi šie jausmai. Kokie vė būtų jausmai? Aš esu žanspauduotas, pripildyta šventąją dvasia, aš Dievo vaikas, tokia yra mano malda, lygiai tokia pati, kokia ir Jėzaus būtų malda. Nors aš nejaučiu, galbūt aš neatrodau taip, galbūt nėra lapų ant mano medžio, aš atrodau, o viešpatie, nėra lapų, aš plikas, aš nuogas, nėra vaisių, o viešpatie, laukiu pavasario, laukiu Niekas nevyksta. Ir štai vėjas pradeda pūsti, siubuoti. Lanksto mane į visas puses. Lanksto. O mano šaknys vis giliau ir giliau skverbėsi šis pamokslininkas puola bažnyčią nusigrėžė, tas padarė man tą, tas kitką, aš atradau, kad šis žmogus neištikimas, jis melagės, dar kažkas, vėjai tebe pučia, o mano šaknis tiesiog giliau ir giliau skverbėsi ir aš laukiu vaisių. Žinote, kas vyksta? Mano šaknis vis gilėja, ruošiasi didesniam derliui pavasarį. Jeigu jos to nedarytų, vėjas mane išverstų. visuomet auga, visuomet auga, tačiau ne visuomet parodo matomą įrodymą. Man yra gaila medžių, ypatingai tų, kurie numeta lapus, nes būtent mano tėvas privertė juos patekti į tokią būseną nevilties. Mano tėvas Adomas – Jie niekada to neprašė, jie nebuvo sutverti, kad stovėtų žemėje žiemą su didelėmis ištiestomis šakomis, bevaisiai, belapiai. Jie nebuvo sutverti, kad žiemą stovėtų pliki, o sultis nusileistų į šaknis. Jie nebuvo taip sukurti, tačiau mano tėvas Adomas it nubloškio juos į šią būseną, žemės šeimininkas. Kiekvieną žiemą nuo pat žmogaus kritimo jau virš 6000 metų medžiai dejuoja. Jie it dejuoja. Liūtai, gepardai, drambliai, tiesiaragis oriksas, kudų, briedės, visi gyvūnai žemės, žolėėdžiai, mėsėėdžiai, Mes negalime jų išgirsti, tačiau jie visi it šaukėsi, verkia, prašo, dėjoja. Ko jie nori? Šeimininko. Savo šeimininko. Viešpatė Jėzau, o jūs galvojat, kad jūs ilgai ilgitės jau. Ne tiek ilgai, kiek ši žemė. Taigi Dievas taip tvirtai laikosi šio augimo ir brandumo šioje nuotakos dalyje, kuri yra laike. Jeigu Dievas nes užaugins nuotakos pilnai subrendusios, kuri galės pagimdyti žodžio pasireiškimą, tuomet mirties ciklas esantai žemėje nebūtų nutrauktas. Pasiklausykite manęs, klaidingai nesupraskite, pats Dievo sūnus atėjęs į žemę nebūtų galėjęs pats iš savęs atstatyti žemės. Tai turėjo būti tas Dievo sūnus, gyvenantis kituose Dievo sūnuose. Viešpatė Jėzau. Taigi augimas yra laipsniškas, pastovus ir tylus arba begarsis. Labai dažnai mes matuojame savo dvasingumą triukšmu kiek ir kaip garsiai išreiškėme džiaugsmą, kaip jaučiamės ir taip toliau. Tačiau ar esate girdėję, kaip auga kukurūzas? O kaipgi yra su vėja, broliai, ypatingai jūs, kurie nemėgstate jos kirpti? Jūs galvojat, na, jie auga bet kuriuo atveju, ar matau, ar ne, ar yra garsas, ar ne. Ar esat girdėję, kaip obelis auga? Persikas, kriaušė, klevas. Ar girdėjote juos augant? Tai ką dabar sakysite, jie neaugo, kadangi jūs jų negirdėjote? Ar jūs matėte, kaip jie auga? Aš nekalbu dabar apie kamerą nufilmuotą pagreitintą vaizdą, kaip kanale National Geographic. Jie filmuoja savaitėmis tą augalą ar medį ir uit, staiga viskas išauga. Štai ko jūs norite. Bet tai nėra National Geographic dvasiškai dabar. Tai nėra DVD klipas, kurį galite pagreitinti. O mes būtent to taip ir norime. Ut, viskas ir atsiranda. Filmavimas truko savaičių savaitėmis. Jie sėdėjo toje pačioje vietoje su ta pačia kamera, filmavo, laukė, kol kas nors pasikeis, pajudės. Tačiau realybėje tai buvo taip... Lietai... Ką tik pavaizdavau tris mėnesius, kai pasikeitė. Dar šešios savaitės. Trys mėnesiai. Tačiau jie paskui tai kameroje viską pagreitina. Žut, viskas. O, o, štai ko aš noriu, vat, kai taip užaukčiau. Aš nenoriu to kameroje. Aš noriu, kad mano realybėje vyktų augimas. Oh, Šlovė viešpačiui. Taigi, jūsų akis susmiktos į mane, žiūrite ir sakote, brolius Donis per šešis mėnesius nepaugo. Žiūrite ne į tą vietą. Nusileiskite žemyn, štai čia, kur yra šaknis. Jūs žiūrite į išorę. Jūs žiūrite į mano numestus lapus, nežiūrėkite į tai. Nusileiskite ten, kur yra tikrasis Kristus, kur yra atgimimas žodžiu. Aš augu, aš augu, aš nedėviu papuošalų ar kitų pasaulietiškų dalykų, todėl išorėje jūs nematysite didelių pasikeitimų. Nuo dabar iki kūno perkeitimo dienos aš būsiu toks pats, ten nebus didelių kažkokių pasikeitimų. Pokytis matysis iš šaknų ir paskui į išorę išeis. Sesės, jūs apsivalėte, nebeatrodote kaip pasaulis, kuogi dar išorėje jūs galite tai parodyti. Jūsų plaukai taps ilgesni, Jeigu jūs nekirpsite jų, jie pailgės. Jeigu nedėvite kosmetikos, tai kaip jūs galite būti be be kosmetikos? Ar be be be be be kosmetikos? Jeigu jūs nedėvite kosmetikos, jūs nedėvite. Jeigu nedėvite žiedų, nedėvite jų. Tačiau jūs žiūrite išorėje. Aš neaugau iš vis. Prieš kažkiek metų oh, mano plaukai augo, dabar aš nesikeičiu. Nei tą vietą žiūrite. Žiūrėkite į šaknis, kur yra jūsų tikėjimas, kur yra jūsų pasitikėjimas, atleidimas, charakteris. Pažvelkite, kaip Paulius parodo mums nesikeičianti augimą. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką, veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje. Antras skyrius 19 lūtė. Todėl jūs jau nebesate šlovė. Pašaliniai, nei svetim šaliai, bet šventųjų, bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai pastatyti. O, o, tai išbrauka kai kuriuos tikinčiuosius žinia ant apaštalų pamato. Taigi, ar tai reiškia, kad tu turi tikėti tuo, kuo jie tikėjo? Nagi, kur jūsų reakcija? Mes turime turėti apaštalų tikėjimą, o neigime, ką jie mokė, kažkur kažkas netvarko šventieji. Pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato turintis kertinių akmenių patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas. Pasiklausykite, auga. Pasakykite man, kaip pastatas, kuris yra darniai pastatytas, kaip jis gali aukti? Akmenys turi būti paruošti, nugludinti taip, kad tiktų būti padėtais vienas šalia kito, ten apie langus ir taip toliau. Tačiau viskas yra darniai sujungta, pastatyta ir tai yra augantis pastatas. Aš to nejaučiu. Stop, jis nieko nepasakė apie jausmus. Tai yra lygiai taip pat pozityvu, kaip kad kai Logosas pasakė tebūnie šviesa. Ar jūs suvokite tai? Kai jis sėjo naujojo testamento bažnyčią, jis lygiai taip pat pasakė tebūna augimas. Aš nekalbu apie skaičius dabar, aš kalbu apie dvasinę brandą. ant kurio darniai auga visas pastatas. Į ką jis auga? Į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Žiūrėkite 2 Petro 3.18. Aukite malonę. Aukite malonę. Taigi ar tai reiškia, kad aš būsiu labiau išgelbėtų, nei anksčiau buvau? Malonė yra neužtarnaujama. Taigi, kai aš buvau išgelbėtų, ką aš po kiek laiko tapsiu labiau išgelbėtų, negu kai buvau išgelbėtų, aš augu kame? Malonėje. Augu malonė ir taip pat aš augu mūsų viešpaties ir gelbėto Jėzaus Kristaus pažinimu, ne savo. Mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir per amžius. Taigi, kai Dievo pašaukti tarnautojai pamokslauja augimą, brandumą žodžio, tai turi labai neįprastą poveikį žmonėms, kurie klausosi to. Tai veikia labai pozityviu būdu. Tačiau tai veikia ir negatyviu būdu prieš juos. Nes mūsų tipo kūnas – yra itspastai. Žiūrėkite, brolis Brakamas sako, mums dėjuojant, būnant įsuptiems į šią pažeminimo padangtę. Ar jūs žiūrite į savo kūną būtent tokiu būdu? Ar jūs žiūrite į jį, kad jis toks gražus, patrauklus? O, jums reikia paskaityti šiek tiek toliau. Šis kūnas yra mums netinkantis. Jūs galite būti pas gražiausias vyras arba moteris pati patraukliausia, bet aš ne apie tai kalbu. Kalbu apie kūno tipą. Tu gali būti gražiausia moteris pasaulyje, būdama 20, 25, 30, tačiau ilgainiui tu mirsi ir ta gražiausia moteris pasaulyje atsidurs kape, kirminai ės jos veidą ir visos tos kūno dalys, kurių geidė vyrai, suirs. Nagi, jūs, vyrai, kurie tokie patrauklus, moteris, atsigrėžė jūs pažiūrėti, tačiau po kiek metų jūsų nugara pradės linkti, plaukai pradės kristi, jūsų regėjimas pablogės. Kodėl? Nes tai yra pažeminimo padangte. Buvimas šiame kūne mus pažemina. Noriu papasakoti štai ką. Daugybę savo vaikystės metų aš gėdėjausi namų, kuriuose gyvenau. Nenorėjau, kad žmonės matytų juos. Vis dėlto, mūsų senasis namas buvo prie pat pagrindinės gatvės. Pagrindinė gatvė vadinasi linksmoji viršūnė ir jį tęsiasi iki pat Vindy gatvės. Kodėl jūs juokitės? Tai buvo pagrindinis kelias, abipusis eismas, išgrįsta gatvė. Mūsų senasis namas neturėjo elektrinio šildymo sistemos, nei oro kondicionierių, nei tualetų viduje. Ir ne, man nėra 3000 metų. Namas buvo aptriušęs, sudėvėtas, žiemą jame būdavo šalta, vasara būdavo karšta, o kas būdavo viduryje, nebepaminu. Kiek daug kartų man tekdavo įsėsti į autobusą, kai ten sėdėdavo birčremų šeimos vaikai, kurie gyveno štai ten už kalvos, jų tėvas buvo fermeris, turėjo daugybę nekilnojimo turto, kita šeima gyveno Vindi gatvės apačioje prie Ball Rock vietovės. Jų tėvai užsiminėjo įvairiausiomis veiklomis, uždirbdavo daugybę pinigų, tačiau kaip man būdavo gėda, nes mūsų namas stovėjo kažkur 15 metrų nuo gatvės. Taigi rytą jie matydavo, kaip aš išeidavau iš tų namų, kad įlipčiau į autobusą, vakarė matydavo, kaip aš išlipdavau, kad įeičiau į tuos savo namus. Ar aš buvau pažemintas? Buvau. Ar aš buvau suerzintas? Buvau. Bet žinote ką? Mano rūbai atitiko tą seną namą. Tuo metu suplėšytos kelnės dar nebuvo madoje. Dabar žmonės moka 50-60 dolerių už tokias kelnes, broli Harry, kurių mes anuomet gėdijomės. Mes turėjome savitą vedinimo sistemą, nes kelnės iki kelienų būdavo perplėštos. Dabar jie mano, kad tai yra madinga. Aš irgi taip maniau, bet ne dėl statuso, o dėl temperatūros. Ar aš buvau sugėdintas? Žinoma. Nike firma, niekada apie tokią negirdėjau, visos mano prekės rūbai būdavo perkami parduotuvėje, kur viskas už vieno dolerio kainą. Ar aš buvau sugėdintas? Taip. Ar aš buvau pažemintas? Taip. Nagi, kodėl? Nes kažkaip aš maniau, kad man tai netinka gyventi tokioje vietoje, tai mane žemino, tai mane erzino, Ar aš norėjau, kad kiti berniukai iš mokyklos ateitų pas mane nakvyniai? Ne. Visų pirma, vienoje lovoje netilps tiek vaikų, nes mes ne po vieną miegodavome. Šlovė. Viens, du, trys, verčiamės. Draugai iš mokyklos kviesdavo mane į savo namus nakvyniai pas juos. Ir dėl kažkokių priežasčių, keli draugai, kuriuos aš turėjau, vienas iš jų buvo Kenedžių šeimos berniukas, jo tėtis turėjo automobilių remonto servisą, taigi jis buvo turtingas vaikas. Ir jis norėjo, kad aš ateičiau jo namus. Aš buvau toks sumišęs. Aš nežinau, kaip tinkamai valgyti, Aš nežinojau, kaip kalbėti. Aš puikiai su juo jaučiausi. Bet jo mama ir tėtis buvo iš aukštuomenės, aš juos taip vadindavau. Kas kart pas juos apsilankęs, jausdavausi it ne savo vietoje. Aš niekomet nekviesdavau Frenkio Kennedžio į savo namus. Kodėl? Nes aš gėdėjausi. Mano tėvas tik tiek tesugebėjo, jis tengiasi kaip galėdamas. Aš nuėdavau į kitų žmonių namus ir, o, matydavau jų baldus, gražius rubus. Daugumai iš jūsų galite susisieti su tuo, kadangi jūs taip pat neturtingi. Taigi, aš jaučiausi pažemintas. Aš niekomet nekviesdavau jų į svečius, niekomet. Aš buvau suvaržytas. Taigi, ar aš, sveiku protu, kada nors iš vis būčiau galėjęs pakviesti karalių, kad jis ateitų į mano namą, Tik tokiu atveju jis pirma pakeistų mano mąstymą. Ir kuo aš buvau? Taigi, kažkokiu būdu jis galėjo pertikti man iš savo dvasinio proto, kad aš faktiškai esu šių namų spastuose it užspęstas laikotarpiui kažkokiam. Tačiau tai nesu tikrasis aš. Taigi, nors aš ir jaučiuosi sumišęs Šaltas vėjas pučia žiemą pro kiauras sienas, langinės daužosi į sienas. Tačiau tai nesu tikrasis aš, kokiu aš noriu būti. Kažkaip aš įgyjau drąsos pakviesti amžinybės karalių, kad jis apsigyventų mano senajame name, garbė Dievui. Aleliuja! Leiskite man dabar jums pasakyti, aš nesijaučiu sugėdintas arba pažemintas, sakydamas, kad visogalis Dievas apsigyveno šiame sename name. Tačiau kaip aš galiu taip mąstyti? Mano protas turi būti perkeistas. Ir aš turiu aukti ir aukti, ir aukti, kol aš išauksiu arba perauksiu šį mąstymo būdą, aš nevertas nieko, aš apgailėtinas. Matote, draugai, būtent tai, didžiausią savo gyvenimo dalį aš ir girdėjau. Aš bevertis, aš apgailėtinas. Ech, tie nelemti reiganai, niekados nieko nepasiekė, kontrabandininkai, alkoholikai, lenktyninių automobilių vairuotojai, kitoje mano šeimos pusėje buvo dar blogiau. Ir aš pamaniau, viešpatė, kuogi aš tapsiu? Girtuokliu? Vairuotojų lenktyninių automobilių? Melagiu? Paleistuviu? Kuo aš būsiu? Garbė. Tuomet aš dar nežinojau, kad turiu kitą tėvą. Tuomet aš to dar nežinojau, kad turiu kitą tėvą, kuris turėjo visai kitus planus mano gyvenimui. Ar jūs laimingi? Aš pažiūriu atgal, iš kur jis mane ištraukė. Ir sakau, o, atrodo viskas taip lėtai vyko. Augimas toks lėtas, tačiau tai buvo pastovus, laipsniškas augimas ir daugumą metų tai buvo tylu, ramu, tačiau tai buvo atkaklu, kaip ir pats Dievas yra atkaklus. Kuo daugiau aš augu, tuo labiau suvaržytas jaučiuosi. Mano raukšlės gilėja, plaukai neiškrenta, tačiau tampa žili. Eliana man visuomet sako, tėveli, kai aš pasensiu, noriu tokių žilų plaukų kaip tavo. Na, tai menka pagira. Tai juk pasakė penkiametis vaikas, jie juk iš viso dar apie tai nieko nenutuokė. Šie žili plaukai, jie pažemina. Ligos, esančios kūne, tai suvaržo mane. Aš negaliu prisiminti kai kurių dalykų kartais. Tai žemina. Jūs žinote, kokie mes esame, kai negalime prisiminti, raminame save. Na, aš to ir taip nežinojau. Aš prisiminsiu. Žinoma, po keturių metų pirštus apsiraišome medžiaginėmis juostelėmis, kad galėtume atsiminti ir atrodome kaip nežinia kas. Šitas man turėjo priminti apie tai, šitas apie tą. Ar matote, draugai, tai yra pažeminimo padangtė. Jūs skrajojate ir vaikščiojate ten, kur angelams negalima vaikščioti. Leiskite jums priminti vieną pasakojimą, kurį mes pratęsime ryto ryte. Švento Jono 11 skyriuje mes sutinkame vyrą, kurio kūnas yra miręs. Jo siela yra neregimųjų šalyje. Viešpats Jėzus atsistoja prie kapo, įsako jiems nuritinti akmenį, jo vardas žinoma yra Lozorius ir jis pasako jam Lozoriu išeik. Taigi siela, kuri žinojo, kad jos šeimininkas buvo keturių dienų kelionėje kažkur nuo jos, ji išgirsta savo kurėjo balsą, sugrįžta, susijungia su dvasia, įžengia į kūną ir štai lozerius šoliuoja. Jie buvo jam surišę kojas ir rankas, kaip mumija. Jo rankos nebuvo atrištos, todėl jis negalėjo pats atsivinioti. Jis yra prikeltas iš mirusiųjų – tačiau vis dar tebedėvi kapo rubus. Kurėjo įsakas prikėlė jį iš mirusiųjų ir kurėjo įsakas ištarė ir įsakė tiems, kurie buvo greta jo ir pasako jiems, atriškite jį ir atviniokite ir leiskite jam eiti. Jie negalėjo prikelti jo iš mirusiųjų, tačiau jie turėjo jėgą atvinioti jį. Šlovė, aš negaliu jūsų prikelti iš mirusiųjų, jok žmogus to negali. Tačiau, kai Dievas jūs prikelia, jis davė mums, tarnautojams, žodžio valdžia atrišti jūs ir leisti eiti. Šlovinkite viešpatį. Leiskite pabaigti citatą. Mums dėjuojant, būnant įsuptiems į šią pažeminimo padangtę, mes turime savo tobulo, visiško išpirkimo užstatą. Kaip mes buvome ten pradžioje, kai Dievas Edeno sodė sukūrė Adomą. Mes turime iš ankstinę dievišką šlovę per šventosios dvasios krikštą, atgaivą, ateinančią iš Dievo akivaizdos – kad palaistytų bažnyčią, kad ji auktų malonėje. Auktų malonėje. Ir tu augi, augi, juo labiau augi, tuo labiau tampi suvaržytas. Tai yra keista, nes mes gyvenome tame sename name daugybę metų. Keišiausia yra tai, kai aš buvau mažiukas, tai manęs nevargino, nesukėlė man jokių rūpešių. Tai manęs nejaudino, aš apie tai negalvodavau. Tačiau, kai aš pradėjau aukti, bręsti, aš suvokiau, kad ne visi gyvena tokio tipo namuose. Tuomet aš pradėjau jaustis suvaržytų. Mano tėvai po kiek laiko paėmė FHA tipo paskolą. Taigi galiausiai vieną dieną jie nugriovė tą seną namą, taigi rangovas vardu Veimanas Edvardsas, kuris dirbo FHA, pastatė jiems namą už 12 500 dolerių. Trijų kambarių plytinis namas. Su vonia ir tualetu viduje. Oho! Pagaliau ir mes pasiekėme miesto lygį, nors vis dar tebe gyvenome tarp linksmosios viršūnės ir Vindi gatvės. Ir žinot, kas su manimi nutiko? Tas senas namas, kuriame aš gyvenau, jis mane suvaržydavo. Tačiau dabar pas mus buvo naujas namas. Trijų kambarių plytinis namas. Nesvarbu, kad mes ten buvome susigrūdę, tai nerūpėjo tuomet. Septyni vaikai. Na ir kas, gerai buvo. Tačiau dabar aš galėjau išeiti iš to namo su visiškai kita nuostata ir požiūriu. Dabar suprantu, Kodėl aš negalėsiu valdyti tūkstantmetėje karalystėje su šio tipo kūnu? Aš pasakysiu pagoniui, tu negausi lietaus, jis pažiūrėsi mano žilus plaukus ir pasakys, o kas tu toks būsi? Tačiau, kai aš įžengsiu į tą trijų sudedamųjų dalių kūną, genas, teofanija ir pašlovintas kūnas. Trys kambariai, kaip mano naujame name pastatyta ne Veimano Edvardso, bet pačio kurėjo, tikrojo kurėjo. Kai tūkstantmetėje karalystėje aš atsistosiu ant šios žemės, aš kalbėsiu kaip dienas iš Dievo sūnų. Aš pasakysiu egiptiečiams, jeigu neteisite į bažnyčią sekančią savaitę, negausite lietaus. Nebus žilų plaukų, į kuriuos jie galėtų pažiūrėti, jie išgirs griaustinio sūnaus balsą. Jie pasakys, taip ponė, mes būsime bažnyčioje, mes būsime palapinių šventėje. Nes tuomet aš jau būsiu išlaisvintas iš šios palapinės arba padangtės pažeminimo. Prašau, supraskite mane teisingai. Ar suvokite, kodėl Jėzus negalėjo apsireikšti savo broliams, būdamas tame mirties ištiktame kūne? kai jis apsireiškė savo mylimai naujojo testamento nuotakai, koks įėjimas. Duris, sakykime, buvo štai ten, bet jis pasirinko tiesiog eiti keurai per sieną. Koks gražus būdas pasakyti, aš jau nebeturiu pažeminimo padangtės. Apsireiškė, išnyko, jo atomai judėjo šviesos greičiu. Ar žinote, kad garsas yra žymiai lėtesnis už šviesą? Šviesa sklinda apie 300 tūkstančių metrų per sekundę greičiu. Garso greitis vidutiniškai yra 340 metrų per sekundę. Jis gali sviruoti atitinkamomis dienomis iki 4-500. Tačiau yra tiek daug kintamųjų, barometrinis spaudimas, drėgmės kiekis ore. Tačiau visgi kažkas kitoje tavo namo pusėje gali stuksenti kažką ir tu tai girdėsi, nes tas garsas gali keliauti per tavo langus, eina keurai per sienas ir tai yra garsas. Ar galite įsivaizduoti tokį kūną, kuris bus sugražintas į dangišką pavidalą, jis judės greičiau nei garsas, jis galės atsirasti, išnykti Jeigu tūkstantmetėje karalystėje Dievas norės, kad aš nuvykčiau į Mozambiką, jam tai reikės pagalvoti apie tai. Nereikės vykti per Atlantą, nes nebebus lėktuvų. Garbė. Ar suvokite, jeigu jūs turite šventąją dvasę, viso to potencialas yra jumise šį vakarą. Aukite, vaikai aukite. Galbūt jūsų dvasinėme gyvenime dabar yra žiema, galbūt jūs dar niekuomet nesate turėjęs tiek daug sunkumų, pažiūrite į save, nėra lapų, nėra vaisių, nėra uogų, nieko nėra ant jūsų, galvojate, Dieve, brangus, kas su manimi negerai? Jeigu esate Dievo vaikas, jūs turite maistą, turite vandenį, drėgmę, priežiūrą, jūs, mano draugė, augate. You're growing jūs augote. Ar galite tuo tikėti? Ar galite tikėti tuo, ko nematote, ko negalite jausti? Palenkime galvas drauge. Viešpatie Jėzau. Dangiškasis tėve, aš nežinau, kiek tai laiko man užtruks kol aš užvaldysiu savo žemę pilnai. Ar kada žengsiu paskutinį savo gyvenimo kelionės kilometrą? Mano žemės ribos be jokios abejonės bus nedidelės palyginus su kitų, bet viešpatie, aš noriu to, kas priklauso man, ir kur yra užrašytas mano vardas. Aš jau tai seniai supratau, kad nėra jokios naudos iš lyginimo savęs su kitais, nes kiti atsiranda visada, kurie bus protingesni, geresni, geriau pamokslauja, tačiau manęs tai nedomina. Aš tiesiog noriu apeiti visą savo teritoriją, nuo vieno taško iki kito, iki kito. Aš noriu kiekvieno lopinėlio. Kiek laiko tai užtruks? Aš nežinau, kiekio metais, bet aš žinau, kokia bus tasa. Tai tęsis visą mano gyvenimą. Mes dažnai stebimės, žiūrėdami į brolį Branhamą, rodos, kad po anspauduoti dengimo jo tarnystėje įvyko didelis nuosmukis. Net 1962 nuosmukis yra matomas. Jis pamokslauja žinę dabartinę mano tarnavimo būseną. Ir jis sako, kad jį palieka tai vieni, tai kiti. Pilnos Evangelijos verslininkai šiek tiek atsitraukia nuo jo, duris yra uždaromos. Jo tarnystė mažėja. Po antspauduoti dengimo įvyksta pasukimo momentas Ir dauguma sako, kad jisai nuėjo, jisai nusmuko, nuėjo ne ten. Stebuklų sumažėjo, minios sumažėja, jo tarnystės gale vis mažiau ir mažiau durų yra atidaroma. Ir galiausiai jis atranda vietą pilnos Evangelijos verslininkų oazėje. It. Žmogus turėjęs krūvas pakvietimų visame pasaulyje – savo ankstyvojoje tarnaimo dalyje, tarnystės dalyje. Ir visgi pilnos Evangelijos verslininkai jam tapo kaip oazė. Mes žinome, kad oazė tai yra tokia vieta dykumos viduryje, kurioje yra šiek tiek vandens, šiek tiek šešėlio. Aš neretai galvojau, kaip brolis Brankamas būtų elgesis, jeigu jis būtų galėjęs ateiti į Happy Valley ir iš tiesų atsiverti ir pamokslauti mums. Jis neturėjo tokios galimybės, Jis niekada neturėjo galimybės pamokslauti vakarinės šviesos bažnyčioje Luzijanoje arba kitose žinios bažnyčiose visame pasaulyje. Tačiau pilnos evangelijos verslininkų grupė tapo paskutinę oazę, kurią jis turėjo. Kritikai rašė apie jį pasakė, jo stebuklų sumažėjo, jo pasiekėjų gretos sumažėjo, minios apleido jį ir jo minioms mažėjant – Alano Robertso, Šulerio, visų kitų minios didėjo, augo, augo, darėsi vis didesnės. Visgi, kai mes žiūrime į brolį Brankamą, mes nematome jo sumažėjusio. Mes nematome, kad jisai nusuko kažkur ne tą pusę tas pasukimo momentas jo gyvenime įvyko ir mūsų gyvenime, ne tik jo. Dažniausiai mes tai matome jo gyvenime, tačiau ne visados matome savajame gyvenime. Tai mes giname jį. Jeigu žmonės mums sako, kad jis mažėjo ir mažėjo, mes pasakytume, tu tiesiog nesupranti, ką tu kalbi. Ta žodis vis augo ir augo tame Dievo vyre, kai jis pamokslavo. Tačiau kaip yra su mumis? Mane tai stebina viešpatė visų jo gyvenimo metų metu praktiškai tu neleidai jam pasakyti tų žodžių sėklos genas arba sėkla genas iki pat pat paskutinių jo gyvenimo metų. Jis niekuomet to neminėjo, kai tik pradėjo, arba po antro patraukimo, ant spaudose to neminėjo. Jis pradėjo kalbėti vėliau apie tavo tuos dalykus, apie sėklą, geną, ir jis sako, šie dalykai taip greitai man atsidengia toje dikumoje, aš net negaliu išlaikyti to. Visgi pasaulis pasakė, na ir vargšelis, jis puolė, kadaise buvo didis, dabar jau puolės, jis nepuolė, jis kaip tik buvo išpraustas, nuplautas, kad paruoštų nuotaką, ją apiplautų. Visgi viešpatė, ką mes matome? Augimą, brandumą, ištikimybę, tačiau tu leidai jam palikti šį pasaulį gėdoje pažeminime. Girtuoklis jį užmušė. Girtas vairuotojas. Tai, su kuo jis kovojo visą savo gyvenimą, jis to neapkentė labiau nei rūkimą, palystuvystę, nes jis matė, ką tai padarė jo pačio šeimai. Ir tu leidai jam palikti šį pasaulį, šią pažeminimo padangtę, tu leidai, kad ji būtų paimta tokiu būdu, pažeminimo būdu. Tu neatsiunti jam dangiško vežimo arba neleidai jam mirti dėl širdies smūgio prie sakyklos. Tu leidai girtam atsitrenkti į jį, sumaigyti jo vargšą kūną ir jis turėjo palikti jį tokiu būdu. Kritiko akimis tai buvo tavo teismas jam. Tačiau mes nežiūrime į tai tokiu būdu. Te mes savo ruoštų pažvelgsime į save pačius ir pamatysime, kai visi tie siaubingi dalykai nutinka mums, kai mes išgyvename visus tos dalykus, leiski mums regėti tave, tą patį jį. Te mūsų šaknys vis giliau skverbsis į žemę ir taps stipresnės. Suteikite tai viešpatie. Kas iš jūsų norėtumėte būti prisiminti maldoje dėl augimo? Dėl augimo. Jūs norite aukti, būti tvirtais, brandžiais krikščionimis. Laipsniškas, pastovus, tylus augimas. Šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatį. Ačiū viešpatė Jėzau. Šloviname tavo šventą vardą, Dieve. Dabar viešpaties medžiai. Iškelkime savo šakas Galbūt jūs nesijaučiate, kad turite daug vaisių, galbūt esate pilkšvas, galbūt vėjas pučia, lanksto jūs į kairę ir į dešinę, turite problemas namuose, darbuose, šeimoje, nežinote, ką daryti, atminkite, visą galis Dievas jūs sukūrė. Jis pažadėjo, aš niekuomet jūsų nepaliksiu ir neapleisiu. Aš būsiu su jumis iki pat pasaulio pabaigos viešpatie, vėjui pučiant, lankstant mane į šalis, stovėk į šalia manęs. Kai gyvenimo jūros šėlsta, stovėk į šalia manęs, viešpatė Dieve, kai aš nežinau, ką daryti, kai aš žvelgiu ten ir kitur, rodos, nėra pagalbos, regimos akimis, stovėk į šalia manęs, viešpatė Jėzau, kai nematau vaisių, lapų. O Dieve, te aš toliau auksiu. Aš esu vietoje, kurioje yra pakankamai maisto, vandens. Aš esu čia, kur Dievo dvasia gali veikti laisvai. Aš esu kaip tas medis, kurį matė Dovidas, aleliuja, palamintas žmogus, kuris nesielgia kaip patrebė dieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdis opjokėjais, bet mėgsta viešpatės įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upių pasodintas, kuris metu atėjus duoda derlių. Ten yra ažolas tiek žiemos vidury, tiek pavasarį. Jis pasodintas visuomet toje pačioje vietoje. Kai aš esu pakilėtas, kai aš esu nusivylęs, aš vis tiek esu pasodintas prie upių gyvojo vandens. Tai nėra mano šakos, kurios traukia vandenį. Mano šaknys traukia vandenį. Aleliuja. Broli Lūja, ar tu sugėdotumai mums giesmę, stovėk šalia manęs viešpatė. Aleliuja. Draugai, galbūt jūsų lapai krenta žemyn nuo šakų, krenta žemyn, nusileidžia prie pat medžio apačios, galbūt tai yra praėję vaisiai, oh apie kuriuos jūs mastote, sakote viešpatį, kur aš esu, kas dedasi mano gyvenime. Tačiau atminkite, tos šaknys yra tvirtai įsikibusios žemėje. Leiskite joms aukti, kai vėjas pučia, laikykitės viešpaties olos. Atminkite, jūs esate pasodinti prie gyvybės upių. Ką teisusis bedarytų jam sekasi, netokie yra bedieviai, jie kaip pelai sklaidomi vėjo. Tačiau tai neparašyta apie jūs. Tai yra bedieviai. Sugėdok, broli. išbandymo viduryje. Stovėki šalia manęs, sugėdokime. Išbandymo viduryje, stovėki šalia manęs, kai mano jėgos senka. Tu, kuris nieko met nesi pralaimėjęs kovos, stovėki šalia manęs. Taip viešpatė Dieve. Kai gyvenimo audros siautėja, stovėki šalia manęs. kai gyvenimo audros siautėja, stovėki šalia manęs. Šlovė viešpačiui. Kai bangos mėto mane jūroje kaip laivą. Tu, kuris valdai vandenis, stovėki šalia manęs. Ačiū viešpatė Jėzau. Mano suklupimo viduryje stovėk šalia manęs. Mano klaidų ir suklupimų viduryje stovėk šalia manęs viešpatė. kai aš darau geriausia, ką galiu, tačiau mano draugai nesupranta manęs. Stovėki šalia manęs. Kai aš tampu pažeidžiamas, senstu šioje padangtėje, kai aš senstu tampu, pažeidžiamas, bejėgis, stovėki šalia manęs.